أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحا قافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة كتائبهم على الطغيان قد ثار أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أنا الإسلام أهواه عين الله تراه أنا الإسلام وعين الله ترعاه إذا الطاغوت نازله إذا الطاغوت نازله سوف أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب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 التوحيد دخل الجنة بغير حساب poglavlje ko ostvari teuhid ući će u džennet bez polaganja računa. Potom je autor spomenuo riječi Allaha te barake wa ta'ala inna Ibrahima kana ummeten qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al mushrikin. U istinu je Ibrahim bio predvodnik pokoran Allahu pravi vjernik i nije bio od onih koji su Allahu druge ravnim smatrali. Ispomenuo je riječi Allaha te barake o teala وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ I oni koji svome gospodaru nikoga ne pripisuju. Autor je spomenuo ovdje poglavlje babu men haqqaqa tevhid dehal al dženne Bigajri hisab. Značenje je onaj ko ostvari teuhid ući će u džennet bez polaganja računa ona azab i bez kazne. Ući će u džennet bez računa, bez polaganja računa i bez kazne. Da se ne bi shvatilo da će čovjek ući u džennet bez polaganja računa, ali će prvo ući u džahennem, pa onda gdje? u džennet bez polaganja računa. Ne, ulazi znači direktno u džennet bez polaganja, bez polaganja računa i nema nikakve kazne. Kažemo ko men haqqaqa tauhid, ko ostvari tauhid. Šta znači ostvariti tauhid? Ostvariti tauhid znači sačuvati svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa širka velikog ili malog i sačuvati svoje vjerovanje od bidata, novotarije i sačuvati svoje vjerovanje od višenja. Ko ostvari ove stvari, ulazi u džennet bez polaganja računa. Što je, znači, cilj svakog obaveznika, odnosno njegova primarna zadaća da se sačuva u širka i da sačuva svoju vjeru od griješenja i da se sačuva od novotarija. Inna Ibrahime kana ummeten qanitan lillahi hanifa min al minel mušrikim. Zaista je Ibrahim a.s. bio predvodnik, pokoran Allahu pravi vjernik i nije bio od mušrika. Pa je ovdje uzvišeni Allah Tebarak je Teala opisao Ibrahima salam sa četiri svojstva. Opisao ga je sa svojstvom predvodnika. U istinu je Ibrahim salam bio predvodnik. I ova četiri svojstva koja ćemo spomenuti, oni su kulminacija u ostvarenju Teohida. Zbog toga je i opisan Ibrahim a.s. ovim svojstvima. Jer nikada čovjek nije kročio zemaljskom kuglom koji je ostvario teohid na potpuniji način od Ibrahima a.s. Niti poslanik, niti vjerovjesnik, niti obični čovjek osim našeg poslanika sallallahu alejhi ve pa on je u istinu bio najpotpuniji teohida što se može biti Nakon njega slijedi odmah Ibrahim a.s. Pa je opisan sa četiri svojstva koja ukazuju koja ukazuju na savršenstvo jeli, ljudsko u ostvarenju teuhida. Prvo opisan je da je umme. Inne Ibrahime kane ummeten. Šta je ummet? Predvodnik. Ovdje je umet predvodnik. Umet može imati drugo značenje. Umet može značiti vremenski period, umet može značiti narod, umet može značiti predvodnik. Ovdje je Ibrahim a.s. opisan da je bio učitelj, da je bio pozivač, da je bio predvodnik, da je bio uzor. Pozivao je ljude, jer na dobro. A nije došao do ovoga stepena, da bude stepen da bude na stepenu predvodnika i uzora i učitelja, osim nakon što se strpio i nakon što je svoje ubjeđenje upotpunio. Jer da bi čovjek postao predvodnik ljudima, kako kaže šehol Islam i Mutemije, mora ostvariti ove dvije komponente i ova dva uvjeta. Da bude strpljiv i da bude ubjeđen u Allahove ajete te barake o teala. Kako kaže uzvišeni Allah za ođel, ođe'alna minhum e immeten jehdune bi emrina I mi smo od njih učinili predvodnike ime, predvodnici koji su na našoj uputi kada? Lema saberu. Kada su bili strpljivi. U okeanu bi ajatina i i nakon što su bili ubijeđeni u naše ajete. Pa su ove dvije stvari bitne za čovjeka, za ko želi biti lider i predvodnik, mora znači biti strpljiv i mora biti ubijeđen u Allahove te barake, o teala ajete. Kaniten, mi kažemo kunut, ovdje je značenje kaniten ili kanit da je bio, jeste da je bio a, u stalnoj pokornosti stvoritelju Tebarake o Teala. U stalnoj pokornosti. Pa čovjek koji oduli svoj kijam ili ruku, kaže se da je, da je kanit kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, en men huwa qanitun ana al-layli sađiden wa qa'iman jahveru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih zabi je takav kao onaj koji u noću satima u molitvi vrijeme provodi padajući licem na zemlju i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Pa je ovdje kaže se emmen huwa qanitun, qanit koji koji je provodi dug vremenski period na kıyamu. Ovdje je Ibrahim a.s. opisan ovim svojstvima i svojim upotpunjenjem Teohida je pokazao znači primjer kako se ulazi u džernet bez polaganja računa. I u prvo vrijeme Islama, u prvim u zlatnim stoljećima, govorimo o našem umetu, je bilo puno ljudi koji su bili na ome stepenu, odnosno koji su potpuno šta? Teuhid a, savršeno. I koji će ući u džennet bez polaganja računa. Koji ne imaju znači nikakvog računa, nego ulaze direktno u džennet. Dok su oni u kasnijim stoljećima kako kažu islamski učenjaci, gureba. Oni su gureba, odnosno stranci, odnosno pojedinci, odnosno da kažemo jedna mala izli, ili izrazita manjina. Pa kada pogledate danas muslimane, općenito, koliko ih ima, oni su jedna mala manjina. Četvrtina ili možda malo više od stanovništva ove zemaljske kugle. Kada pogledate od tih muslimana koji se zovu muslimanskim imenima, koliko ih se držite vjere, koji, koliko ih se drži vjere, možete to prepoloviti. I nećete pogriješiti da se drže vjere kako treba. Kada pogledate te polovine koliko se drži, koji se odehnu sunneta, možete opet prepoloviti. I tako ćete pole do kraju, na kraju ne dođe jedna mala skupina. I gdje je ta skupina koja će odmah ući u džennet bez polaganja računa? Oni su zaista, oni su zaista garibi. Kako kaže Abdullah ibn Omar, a ehlu sunnet, ili oni koji se drže, znači pravca poslanika sallallahu alaihi wa sallame, oni su veći stranci u muslimanskom umetu nego što je muslimanski umet stran u drugim umetima. Razumijete? Znači, iz drugih umeta je jedan strani umet koji se zove muslimani, a tamo su ostali nevjernici. Ali iz tih muslimana je jedan poseban umet koji je ehlusunet, koji se drži puta poslanika sa ono u velikom i malom pravi vjernici, oni su veći stranci u islamu nego što je islam stran po drugi šta? Umeta. Što ukazuje znači na a, uvijek ukazuje na manjinu znači ljudi zbog toga jeste ovaj mala skupina će u odnosu na broj ljudi jeli, ući u džennet bez polaganja računa, a vidjet ćemo kada budemo govorili o tim predajama a, jeli, kakve su, kakve su one. Pa je rekao uzvišenje Allah te barake teala za Jusufa alaih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين i tako da bismo mi njega odvratili od zla i od bluda on je bio zaista od naših robova iskrenih e, to je ta iskrenost koja čovjeka uvodi u džennet bez polaganja računa svakako bila je pri vjerovjesnicima a može biti svakako i pri, i pri običnim i pri običnim ljudima ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Ako ima lepšu vjeru od onoga koji je svoje lice Allahu predao i dobročinitelj je i slijedi vjeru čistu Ibrahimovu i Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. I kaže uzvišenje Allah te barake o teala ome yuslim očehu ila Allahi wa huwa muhsinun fekad istemiseke bil urvatil withqa ako svoje lice preda Allahu azzawajal, a uz to je dobročinitelj, on se je uhvatio za najčvršću, za najčvršću vezu. Je, kada kažemo muhsin, dobročinitelj, muhsin ovdje znači čovjek koji se drži Allahovog puta za ođel, koji čini ono što je naređeno i koji je ostavio ono što je, što je zabranjeno. Treće svojstvo kojim je opisan Ibrahim a.s. u ome ajetu jeste da je bio hanifa, da je bio hanif. A hanif to je na čist, čista vjera. Pravi, znači pravi mu'min, pravi vjernik. Kaže šehovi sami nul kajim da je to značenje odanosti Allahu te barake o teala, odanosti stvoritelju azza ođelu. I četvrto nije bio od mušrika, zato što je očistio svoj iman i svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa, od bilo kakvih primjesa. Kaže šehol Islame Ibn Kajim u svom dijelu Miftahu Dari Saade, ključ kuće sreće, tako se zove štampana u tri toma, kaže da je je Allah te barak je otala opisao Ibrahim alaihi sa ova četiri svojstva pohvaljujući ga time. I počeo je to sa riječi umme, da je bio predvodnik. Kaže Abdullah ibn Mas'ud da je umme ovdje, kaže el muallimu lil khair, čovjek koji poučava ljude dobru. Pa to je predvodnik, jer ne može biti čovjek predvodnik ljudima ako ih ne poučava dobru i ako ih ne želi dobro i ako im ne ukazuje na dobro, ne može biti predvodnik ljudima. Nego on je znači obmanjivač ili prevarant ili nešto u tom, u tom kontekstu. A razlika, braća između umme i imam je u arapskom jeziku tu što kada se kaže da je umme, on je upotpunio sva moguća svojstva koja treba da ima jedan lider ili jedan predvodnik ljudi. Ako može ovdje riječ lider jeli, biti adekvatno. Sva moguća svojstva je upotpunio i dostigao kulminaciju tim svojstvima. Kao kada kažemo Ahmed, Ahmed je čovjek i Muhammed, riječ Ahmed i Muhammed, su riječi koje ukazuju na potpunost. A kada se kaže Muhammed je čovjek ima potpuna svojstva, ali kada se kaže Ahmed to je čovjek koji je upotpunio sva ta svojstva na najpotpuniji način i dostigao kulminaciju u potpunjenju. Pa je poslanik sa Ahmed, Muhammed Ahmed, jel u redu? To je jedno njegovih imena, kako je spomenuto je u Kur'anu. Tako da je, znači, upotpunio sva ta svojstva. E tako ovdje umme je čovjek. Ima može biti sa svojstvima, ali ima neka svojstva nepotpuna. Ima manjkavost u određenim segmentima. No međutim, to može biti kod imama, ali kod čovjeka koji je umme, kao što je bio inne Ibrahime kjane ummeten, to se ne može desiti, nego je znači potpunih svojstava u tom pogledu. I onda je spomenut šakiren li en umih. Da je bio zahvalan Allah, Allahu te barak je utala na njegovim blagodatima. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. A čovjek neće, braćo moja, cijenim sestre, biti zahvalan Allahu te barak je utala na blagodatima, osim ako prvo prizna te blagodati. I pripiše ih onome koji ga je obskrbio tim blagodatima a to je uzvišeni stvoritelj te barak tjela, da su sve te blagodati od njega zaođen, a da nisu ni od koga, ni od koga drugoga, i da sve blagodati koje je dobio, da ih, da gleda da sa njima zaradi a, a, lice svoga stvoritelja zaođen, i da čini ono što mu je naređeno. U protivnom neće biti zahvalan na tim blagodatima. I ovdje sve osobine koje je uzvišeni Allah zaođen opisao Ibrahim a.s. vraćaju se, braćo moja, na dvije stvari. Vraćaju se na ilm, na znanje i na amel djelo. Ummet, predvodnik čovjek ne može biti predvodnik bez znanja. I ne može biti čovjek koji ne radi. Jer je znanje da se radi po njemu, a nije znanje samo da se na pamet hipsa, da se pamti i da se govori, nego da se radi po njemu. I to je znanje. Pa je ovdje, znači, Ibrahim a.s. pripisano kroz ova svojstva znanje i, i dijelo. Pa je osnovni znači, cilj bio poslanika da šire znanje koje im daje uzvišenje Allah te barak dala i da rade da to svojim primjerom pokažu. Pa je poslanik sa bio živi Kur'an koji je šta? Odio po zemlji. Svojom, znači, svojom praktičnom primjerom Kur'ana je pokazao kako to izgleda islamno. Međutim, da je Resulullah s.a.v. sjedio samo u svojoj kući ili ne je Bože suprotno radio ono što je govorio, nikada se ne bi znači, nikada se ne bi poznavalo pravo praktikovanje Kur'ana, niti pravi izgled, niti ibadeta, niti teuhida prije toga, niti ahlaka, niti bilo čega, niti bilo čega drugoga. Kad kjane nekom usvetun hasanetun fi Ibrahime, والذين معه إذا ما تديما uzoru Ibrahimu i onima koji su bili sa njim إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله Kada su kazali svome narodu, mi se odrišemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha za ođel, kefarna bikum, obeda bejnena, obejnekum ula adavetu al bagda. Mi smo u vas nevjerstvo počinili i između nas i vas je stalno neprijateljstvo, hatta tu'minu billahi wahdahu, dok ne povjerujete u Allaha azzawajal jednog jedinog illa kaula Ibrahima li yabihi la astaghfiranna laka wa la amliku laka wa ma amliku laka min Allahi min shay osim riječi Ibrahima a.s. kada rekao svome ocu a ja ću tražiti tebi oprosta a ja ti kod Allaha ništa azzawajal ne mogu koristiti u ovome slučaju Ibrahim a.s. nije znači bio uzor u ovom slučaju Ibrahim a.s. nije bio uzor zato što je rekao riječi koje ne može znači sprovesti u praksu to šerijat ne dozvoljava to je Allahov sunnet da se ne može nevjerniku dova upućivati odnosno isti kvar činiti potom je spomenuo uzvišenje Allah te barek tala šta je Ibrahim a.s. rekao svome ocu Azeru svome ocu Azeru pa kaže وَاَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيْدُعُ رَبِّي أَسَا أَنْ لَا يَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا i ja vas napustam i sve ono što obožavate mimo Allaha te barake o teala i ja njega samo prizivam njemu se samo molim i njemu se dovoma obraćam želeći da ne budem ili nadajući se da ne budem nesretan u mojoj dovi to je se da mi dova neće biti primljena فَلَمَا أَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا A kada se odrekao njih i kada ih je napustio, i ono što su obožavali mimo Allaha te barake wa ta'ala mi smo mu podarili Ishaka i Jakuba i oba dvojice smo učinili vjerovjesnicima. Pa je ovdje Ibrahim a.s. pokazao tahkiku teuhid. Kako se upotpunjava teuhid. Kako se upotpunjava teuhid. a to je znači odricanjem od širka i odricanjem od ljudi koji su mušici, koji čine, koji čine širk i pokazivanjem svoga neprijateljstva znači prema takvim, prema takvim osobama. Inne Ibrahime kane umme. Ibrahim a.s. je bio ummet, bio je predvodnik. Ovo je, draga moja braća i cijene sestre, ovo je čovjeku a, podsticaj, ili ohrabrenje kada se nađe sam ili u manjoj skupini da ne popusta, da ne bi se okrenuo lijevo ili desno i izgubio vodu i, i nadu i žar i tako dalje, nego da ostane na putu i da bude taman bio, taman bio sam, kao što je Ibrahim a.s. bio ummet, bio je predvodnik. Jer naći ćete, znači, dosta ljudi koji se pripisuju islamu, od ovih i onih sekti, no međutim čine ono što je islam slogo zabranio, odnosno svojim dijelima su davno izišli iz okvira, ne ehlu sunneta, već iz okvira, iz okvira islama. Kaže a, Ibn Abbas, kako bileži Ebu Hatim, razi u svome tefsiru, ime Ibrahime tjane ummeten, Ibrahim je bio ummet, kaže na islamu, bio je ummet na islamu, jer u njegovo vrijeme, kaže, nije bilo drugog osim njega. Pa je u tome znači slučaju Ibrahim a.s. uzor svim ljudima kada se nađu u garibi, kada se nađu sami, znači da istraju na pravom putu. I nema razlike, odnosno nema kontradiktornosti između ovoga što smo spomenuli i što je prethodilo da je bio predvodnik. Znači da je bio sam na islamu i da je bio predvodnik. Jedno i drugo bio. Bio je sam u to vrijeme, a bio isto vrijeme i prethodnik. Jer nije znači bio i predvodnik, jer nije u to vrijeme bilo osim on i njegov bratić, jeli, uh, Lut, alaihissalam, i njegova uh, uh, supruga Hadžara. Znači, jako je malo bilo vjernika u to vrijeme. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِكُونَ i koji su i koji su izbojazni prema ili koji izbojazni prema svome gospodaru strahuju. Walladine hum bi ayati rabbihim yu'minun i koji vjeruju u ajete gospodara svoga, walladine hum bi rabbihim la yushrikun i koji Allahu ništa ravnim ne smatraju. Opisao ovdje uzvišeni Allah te barake u ovim ajetima vjernike prave sa nekoliko svojstava koji se boje gospodara svoga, strahuju od njega i koji su vjeruju u ajete Allaha Azeođel i koji svome stvoritelju ništa ne pripisuju. Pa je najveće i najbolje i najpotpunije svojstvo ovdje ne pripisivanje druga stvoritelju te Tebarake Oteala. To je znači, to je najveća pohvala iskrenim Allahovim Tebarake Oteala robovima. Jer čovjek ponekad može učiniti stvar koja je oširka velikog ili malog, skrivenog ili tajnog, pa da tako svoj iman potpuno anulira ili da ga umanji, da ga svede znači na najnižu na, na razinu, a da to i ne osjeti, pa je stoga a, a, odricanje od širka i bježanje od širka i čuvanje sebe iz toga vjerovanja od širka upotpuna, upotpuna teuhida, a to je jeli, najveća a, želja svakog vjernika da uđe znači u džennet bez polaganja računa. Potom je autor spomenuo hadis An Husani ibn Abdirrahman Abdel Bariha kaže bio sam, kaže Abdulrahman ibn kaže Husein ibn Abdulrahman bio sam kod Saida ibn Džubeira, pa je rekao, ko je od vas juče vidio zvijezdu koja je pala? kultu, ane, kaže, vidio sam ja, summa kultu, ema ini lem ekun fi salatin, odak iminu dirkt, kaže, što se tiče mene, ja nisam bio u namazu, nego me nešto ujelo, nego me nešto ujelo. Kale fema sanat, pa ga je upitao, šta si uradio, koga je upitao? Said ibn Džubeir, kaže, šta si uradio? Kale, irtaqait a u predaj kod muslima kale istarqaitu ala zalike kaže šta te je navelo da to učiniš kultu hadisun haddesanahu šabiju, kaže hadis koga nam je prenio šabi. Kale oma haddethekum, kutu haddethena an Bureydete ibnul Husayb, ennehu kal, kaže pričao nam je od Bureyde ibnul Husayba, da je rekao, la rukijete illa min ajnin au humetin, kaže, rekao je poslanik sa osvrame, nema učenja ruke osim od uroka i od humetin, a to je e, otrov e, koji izbaci akreb ili životinja koja čovjeka ujede. Kale kad ahsene men inteha ila ma semija. Kaže, lijepo je postupio onaj ko stane ili ko se drži, bolje kazati onoga što je čuo. Drži se čega? Argumenta. Lijepo je postupio. Potom mu kaže, Sejid ibn Džubeir, ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أردت علي الأمم فرأيت النبي وما هو رحت والنبي وما هو رجل والنبي وما هو رجلان والنبي وليس ما هو أحد kaže pričao nam je Ibn Abbas od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao meni su predočeni ummeti pa sam vidio poslanika sa skupinom rahtom i vidio sam poslanika sa dva čovjeka i vidio sam poslanika sa jednim čovjekom i vidio sam poslanika sa kim nema nikoga. I drufi Ali se vadu na ovim, potom je pokazano jedna velika skupina ljudi. Tadanentu ennehum ummeti, kaže, pa sam pomislio da je to je moj ummet. Fakile li hada Musa wa qavmu, kaže, rečeno mi je tada ovo je Musa alaih i njegov narod. Kada ila se vadu na ovim, fakile li هذه أمتك وما هم سبعون ألفا يدخلون الجنة sa njima ima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Thumme nahaba fe dahale menzilahu. Potom je poslanik s.a.v. ustao i otišao u svoju kuću. Fekale ba'duhum, evo fehaba nasu fi ulajike, pa su ljudi počeli raspravati tim ljudima ko su i šta su. Fekale ba'duhum, فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم pa su neki od njih kazali to su vjerojatno oni koji su bili uz Allahovog poslanika ali salatu vesselam i pomagali ga njegovi ashabi وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا kaže možda su to oni koji su rođeni u islamu pa nisu Allahu druga pripisivali znači od mali nogu ne znaju ništa nego islam nikada nisu obožavali nikoga mimo Allaha te barake ve taala Fezekere još ja, pa su spominjali različita mišljenja, fa karađa alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa akberuhu, pa im je izišao, opet se vratio poslanik sallallahu alaihi svoje kuće, pa su ga obavijestili. O čemu? O različitim mišljenjima među sahabima, jer nije sada zagolicalo ko je ti 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Kao i svakog čovjeka koji bi to čuo, je li pitao bi se o tome. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, humul ledine la jesterkune, ona jekteune, ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون kaže to su ljudi koji ne traže da im se uči rukja a? osobine ljudi koji će ući 70.000 u džennet prva osobina je da ne traži ni od koga da mu uči rukju druga osobina jeste da ne čine el kej a to je znači a, a, prženje rane sa ugrija onim vrućim znači predmetom željezom i Ola je tefajerun i nisu sujevijeni. I na Allaha se na svoga gospodara te barak je otala ostavljaju. Pa kale, pa kale u kešetu ibnu, muhsin, kale ja Rasulullah, udu Allahe, nije minhum, pa je rekao kaše, poznati je li hadis do kraja, eh, Allahu poslaniče, dovi Allahu da ja budem od njih, pa je rekao, ente minhum, kaže ti si od njih, thumme kale rađulun, ahar, od Allaha ja Rasulullah en jeđaleni minhum fe kale sebaha kebiha u keš. Pa je rekao drugi čovjek, dovi Allahu poslaniče da ja budem od te skupine, pa je rekao poslanik sa osrame sebaha kebiha u keš. Pretekao te jeli u keša u dovi, bio je prije tebe. Ovaj hadis bilježe ga Buharija i muslimu u različitim verzijama i ovo je bila muslimova verzija i došao je kod imama Tirmizije, kod Nesaje i kod drugi. Hussein ibn Abdurrahman, on je Sulami Ebu Huzail al Kufi pouzdan ravija, znači povjedljiv, umro je 136. hiđarske godine kada je imao 93 godine. Said ibn Đubeir je poznati tabin, faqih u svoje vrijeme mu pesir, jedan od najvećih i najprisnijih učenika Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhuma. Prenosi od Ališi od Ebu Musa, e, Musa Lešarja, ali rivajete koji su mursel, koji su mursel, nije znači to direktno od njih čuo, zato što su oni bili stariji od Ibn Abbasa, znači ranije su preselili. El Kufi, ubijen je ispred Hadžađa, kada je imao 50 godina naredio je Hadžaž da se ubije njemu od Allaha ono što je zaslužio. Ubio je i njega i ubijao je druge tabine i ashabe poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jeli, 95. iđeske godine se desilo njegovo ubijstvo. U hadise kaže kaže Abdurrahman emma enni lem ekun fi salatin. Kaže, što se tiče mene, ja nisam bio u namazu. Kada je upitao a, Sejid ibn Džubeir, ko je od vas vidio zvijezdu koja je pala? Kaže, vidio sam ja, Bariha. Al Bariha, al Bariha u arapskom jeziku je, može značiti, u danas utrlja kao juče, arapski znači protekla noć, po noći se nešto desilo. Ko je to po noći vidio zvijezdu? Kaže ja. Znači, bogobojazan si bio se namazu, klanjao se noći namaz. Kaže ne, ja sam vidio to, ali nisam bio, kaže, u namazu, nego me nešto ujelo, pa sam se probudio. Pa ovo ukazuje koliko je, znači, Sele prikrivao svoja dobra djela. Možda je bio u namazu, pa ga je nešto ujelo. Ili je to im doprekinuo i tako dalje. Međutim, nije to htio govoriti. Nego kaže, ja nisam bio u namazu. Ja nisam bio u namazu. i bojeći se da mu ljudi ne pripišu nešto što nije. Možda ono ljudi pomisli da je u namazu i da mu to pripišu, da smatruju da je bio u namazu, a on u stvari nije bio, pa bi to bila obmana. Kaže, šta si uradio? Kaže, jer tu, a u drugoj predaji, istarkajtu. A istarkajtu znači da si tražio od nekoga. U arapskom jeziku znači samo jedan harf dodaš i odmah mijenja značenje riječi. Kad kažeš istarkajtu, Znači, tražio sam od nekoga da mi čini rukju. U redu. Kaže, šta te je navjelo na to da učiniš? Kaže, hadis, koga nam je prenio, prenio šabi, Amir ibn Šarahil, El Hamdani, koji je rođen u vremenu hilafeta Omara radijallahu ta'ala anhu, poznati tabin i faqih, umro je 103. hiđarske godine i prenosio od Omara i od Ali i od Mesauda, ali nije čuo od njih. I prenosio od Ebu Horeri od Ajše i od Ibn Abbasa i drugih ashaba. Kaže, imame Šabi, nikada nisam harpa jednoga zapisao na list. Nego slonio se našta na pamćenju. Međutim, Šabi je imam, danas kada spominjemo, mišljenja a prvi generacija, ne možemo proći bez mišljenja Katade, bez mišljenja uh, e, muđahida, uh, e, ne znam, bez mišljenja uh, seurija, iako došao kasnije, i uz to svakako dolazi mišljenje šabija, svakako mišljenje šabija Amira ibn Šurahila. od Bure, od Burejde Ibn Husayba isto tako Ibn Haris Celestani poznati ashab koji je umro 63. hizijske godine. Kaže, nema ruke osim u dvoje. A, čuo sam hadis da nema ruke osim u dvoje. Pa je spomenuo šta? Urok. ispomenuje kada te nešto ujede. U tom slučaju, kaže, ima rukja. Kaže Imam Al-Khattabi, značenje hadisa je ako rukija išta liječi, onda liječi ovo dvoje. Ha. Nije ono općenito značenje, nema apsolutna ili zabrana, nego kaže ako bi išta rukija liječila, onda bi liječila ove, ove, dvije, ove dvije stvari. Kaže mu Said ibn Đubeir, lijepo je postupio ko radi po onome što je čuo. A, pa, ne prelazi granice, nego se zaustavi znači kod onoga što je čuo i što mu se prenosi od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I u ome je, znači, odlika selefa koji su gledali isključivo šta je prerešeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da rade po tome i zastajali, znači, kod granica sa dokazom. Nisu, znači, prelazili, prelazili te granice. Jer čovjek koji ne zna, uradi po džehlu, ružno je postupio. A čovjek koji zna, a uradi suprotno ono što zna, i on je ružno, možda još gore postupio od prvog. Pa ni jedno ni drugo nije ispravno, i jedan i drugi mogu biti griješni, prvi drugi svakako, a prvi ako nije htio da se poučava, isto je tako, isto je tako griješan. I ovo ukazuje svakako na edet, na edet čega? Selepa. Nije rekao kakav je to hadis, ne hadis je prenešen, to je tako. No međutim kaže ja sam čuo drugi hadis. Ja sam čuo drugi hadis. Od koga? Od Ibn Abbasa. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib, amiđih poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kome je dovu činio, Allahume, fatihu fid din, u alimu ta'wil, jeli, pa je uzvišen Allah, uslišao dovu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i učinio Ibn Abbasa, od velikih imama ovoga ummeta, Umro je u Tajfu 68. hijđarske godine. Kaže je poslanik sa osrme, prikazani su mi ummeti. Kod imama Tirmizije i kod imama Nesalije spominje da je to bilo kada? Noći mi Mjarađa. Noći Mjarađa. Lejle Tirmizije Isra. Jel noći koja je bila Isra i Mjarađa. Pa zaključujemo znači iz ovoga hadisa imamo jedno dodatno korist iz druge verzije da se to desilo te, te večeri. Kaže, vidio sam rejtu nebijenu mahu raht. Vidio sam čovjeka sa njim raht. Raht je, znači, skupina, skupina do deset osoba ili manje od toga. Neki kažu devet pa manje, od tri do devet, neki kažu od tri do deset, ima razilaženja. U svakom slučaju, devet osoba jeste sigurno. ajet u kanat fil medineti tisatu rahtin jufsiduna fil ardi wala yuslihun. Tisatu rahtin devet rahta, pa je devet, znači ulazi u, u raht. Imam Neovi kaže da je to skupina ispod deset ljudi. Kaže i poslanik sa njim čovjek i poslanik sa njim dva čovjeka. I poslanik nema sa njim nikoga. I poslanik nema sa njim nikoga. Ovo je dokaz protiv onih koji smatraju da je samo u znači, velikom broju da je tu pouka. Pa većina ljudi onda kada bi na to gledali, onda bi muslimani trebali ostaviti svoju vjeru i svoje vjerovanje, zato što većina ljudi ne vjeruje Allaha te barake o To je pogreško. I najveći dokaz za to je Ibrahim a.s. koji je bio u svoje vrijeme znači, sa malom skupinom vjernika, a bio je umet i predvodnik u dobru. Pa mi je prikazana jedna velika skupina ljudi pa sam mislio da je to moj umet, jer je prikazana poslaniku u, dal, u daljini. Samo primeti ljude, ne zna ko su, pa nije, znači, mogao vidjeti da to nije njegov umet. Pa mu je rečeno da je to umet Musa i Salam, što ukazuje na odliku, znači, onih iskrenih sledbenika Musa alaihi salam, koji su, znači, povjerovali u ono što je objavljeno od Allaha te barake o teana. Pa je pokazano nakon toga poslaniku sa Loseleme, prikazano mu je njegov umet i prikazano mu je ti 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa, a sa njima ćemo se inša Allah družiti u našem narednom predavanju. Ko će Allah, da nas pouči ispravnom vjerovanju, spouči sunnetu poslanika sallallahu sallam i na nas usmrti na riječima la ilaha ilallah muhammadu rasulullah wallahu ta'ala anem wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in ko ima pitanja vezani za ovo čemu smo govorili mimo toga, ujno. Nema čovjeka na zemlji koji nije počinio grijeh. Taj ne postoji. Znači, ne postoji taj, ljudi čine grijehe i ljudi su griješnici. No, međutim, mi smo govorili šta znači ovo. Čovjek, znači, sačuva sebe i svoje vjerovanje, znači, od širka, velikog i malog, i da sačuva od, od bidata i da sačuva se od, od griješenja. No, međutim, da čovjek upadne u grešku, pa da se pokaje, da se vrati, to ne ulazi u to. Jer u protivnom nema čovjeka koji ne griješi. Niko ne bi mogao zaslužiti da uđe u džennet bez polaganja računa. Tako da to svakako se ne odnosi znači na te ljude, nego imaju znači e, u grešku čovjek može upasti, međutim ko se pokaje iskreno i vrati se, ovaj nije ciljano upao, znači nije mu to običaj da radi, nego desi se da čovjek upadne u grešku, ovaj i iskreno se pokaje, iskreno te obom koja ispunja svoje šartove, šao tela da neće biti spriječen, i da neće biti ovaj izdvojiti te skupine ako potpuni svoje vjerovanje, način kako smo pojasnili. Jer nema braćo, ne može, ne može se znači, naći čovjek koji nije napravio grešku, koji nije napravio prestup. Ebu Bekri i Omer su došli kod poslanika, sa osvam bile neprilike na putu, kako bilježi imam uh, eh, Abdijal Maktisi. Pa jedan, imali sasvom slugu koji je spavao, pa su došli i kažu, ovaj spava kao da je kod kuće svoje. I otišli kod poslanika, da traže doručak. Pa kaže, vi ste već doručkovali. Pa kaže, nismo Allahom poslanik, ništa nam nije došlo, mi nismo jeli. Jeste, kaže, eto, kaže, među vašim zubima, kaže, vidim meso u tog sluge. Najbolja dva roba koja su ikada kročila zemaljskom kuglom, znači, spomenuli su ga po zlu, to je ogovaranje, jel tako? Pa je poslanik samo upozorio, kaže, tražem istikvara i oprestala Allahom poslanik. Kaže, neka on traži istikvara, ne ja. Njemu kaže što je rekao, traži istikvara. Tako da je nemoguće, znači, da čovjek se sačuva griješenja. Ali nije mu znači to put, nije čovjek otvoreni griješnik koji griješi znači bez ovaj bez znači onako kada god ima priliku zgriješi, nego čovjek upadne u grešku pa se pokaje, vrati se i dalje se čuva od svoga, čuva da se čuva znači da upadne u širku veliki i mali, da se čuva griješenja i ako počini jedan put novotariju pa mu se kaže da notarija pokaje se više ne, vrat, ne vraća se više na njih i tako dalje, to je to. U protivnom, znači nema čovjeka koji da upada u greško i ogriješenje, pa čak da upadne u veliki grije, jeli, poput ogovaranja, poput prenošenja riječi, ne, neprovjereni i tako da. Yes. Maloljetna djeca. Oko maloljetne djece ima, znači, ovaj, ima različiti mišljenja kod ehlu sunata od džemata. Različno se, znači, islamski učenjaci po tom pitanju, na dosta mišljenja, šekul sam minutka im je opširno o tome govorio, da su mala djeca, da su ovaj, a, a, da ih pazi Ibrahim a.s. u džennetu i Sara ispravno da će djeca muslimana mala koja će u džennet. Za razliku od mušičke djece, oko koje postoji više razilaženja. I znači da će, pojedno mišljenje da će oni biti sluge ili muslimana u džennetu. Po drugom mišljenju da će biti ispitani kao ehlu fetra i tako dalje. U svakom slučaju, muslimanska djeca je išao tela plaće svoje roditelje. Jeste ako je roditelj bio jeli, vjernik, prati njega, ako je bio roditelj muslimana, međutim nije izdržao vjere, a djete preseli kao malo, neće to na njega. Dijete, jesu.